Foscor de desfetes. El dia és tan fosc com la nit, que sembla més clara amb les estrelles. El dia és negre i traïdor, hipòcrita, calculador. Necessita la gent el vi per subornar, el sol per enlluernar. El dia és quelcom de lató, teixit de fils enganyosos de llum, amagat rere cortines de boira. El dia necessita aigua, dolç beuratge amb regust de mar, i el pa de tot humà. Milers de figurants, llàgrimes representant, es deixen caure pel cel, volant, per humitejar les nostres cares i dissimular-nos dels ulls les gotes. El dia és del dictador comú, guia perquè el seguim i no s'espera que acabem. És el dia que tothom veu així i no pot ni vol patir, i no deixa, no, de lluir, i no es cansa de viure, i no para de somriure. I encara que no es vegi, mai no se'n va. Tornarà aquí. El dia és més fosc que la nit, que sembla més clara amb la lluna. Eh, eh? Bona tarda. Benvinguts a la migdiada especial Tio. Conosciuto un personaggio. E come si chiama? Eh, si chiama Jerry. Jerry. Conosce? Eh, conosco. Ah. Eh, quiero decirle quattro cosine. Estás falando em português? É. Eh. Toca su guitarra. E conosciuto un ragazzo che ha tastato il mio caggio questa notte Vieni fuori mio amore, mio amore, non ti preoccupare La mia mamma duplicata sul muro guiderà di noi E fuggiremi per la strana finestra sulla grande città Alla mia casa colai ti vuoi fare una foto per la possibilità Una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà Gelivari, ti amo amare Jerry di Bari, ti amo amare, ti amo amare, ti amo amare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare, ma non ci siamo preoccupati per svegliare mio piccolo yogi manero, al mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry Bari, ti amo amare. Jerry Bari, ti amo amare. Ti amo amare. Ti amo amare. Es un cigarro. los 50 Glamour blu di tutto barrio. Mister Colombo me acompaña a lavorare Y esta historia comenzará a finalizar. A tu cigarro per la rambla, Penso el momento que he pasado con te. comienza comincia un nuovo giorno e solo penso en un café Bari, ti amo amare, ieri di Bari, ti amo amare, ieri di Bari, ti amo amare, ieri di Bari, ti amo amare. Bona tarda, estimats amics. Això és el programa especial al Tió. Eh, estem molt contents de ser aquí amb vosaltres. Bona tarda, gent que feu la migdiada. Bona tarda, que gent que celebreu el Nadal mentre feu la migdiada. Bona tarda, gent que feu l'amor celebrant el Nadal mentre feu la migdiada. I benvinguts. Bona tarda, Ramon. Bona tarda, Déu, molt bona tarda. jo estic molt més que emocionat. Jo també. Avui és molt, molt emocionant i entre nosaltres tenim convidats. Eh, l'estudi està ple. Bona tarda, Carme. Hola, bona tarda. Directe des de París. Bona tarda, Elvira. Hey, bona tarda. Directe des del Quebec. Uh, bona tarda, Bala i Xavi. Els convidats més esperats, sorpreses que aniran entrant quan puguin entrar. Bona tarda a tothom. Bo... Ara, Benvinguts, bravo! Ara aniran, aniran arribant. I bé, eh, bueno, es presenta un programa molt ple. Sí, molt emotiu, molt, molt tendre. Molt nadalenc. Molt, tendre, molt, nadalenc. <laughs> molt bé, doncs... Eh... Primer és la cançó de la setmana o les dedicatòries? No Comencem amb les dedicatòries. Ah, vale, perfecte. Tu a qui dediques el programa, Ramon? Jo dedico el programa com que ja tenia, menys a mi mare, però a mi mare com si, com que no ho pot sentir de viva, de viva orella ja queda com tot dit, ja es dona per inclosa, no fa falta que li digui res, <laughs> i tinc ja com la família coberta i algun dels amors coberts, mm, faig una dedicatòria doble, ja porto una setmana fent-ho doble perquè abans del, del Reis vull dedicar a tothom possible, i en aquest cas és, torno a... dedico el programa com si diguéssim a l'amor romàntic, platònic, que no sempre va acompanyat del sexual i carnal, que pot anar separat en el meu cas. Exacte. Pot anar també acompanyat, però pots veure molts anys del record de lo sexual si va acompanyat d'una amistat o d'una literatura via missatge o via el que és mental, i llavors pots tenir tu coses sexuals que, que també tu t'entregues quan ho fas, com fas l'amor, quan fas l'amor amb els altres, però realment amb aquestes persones no tens una relació romàntica. I per exemplificar-ho amb el primer i els últims, va dedicat que ja tardava perquè el Christopher, recordem que és el meu segon o tercer nou, li vaig dedicar un, Juan Ronco, que és el primer. Molt bé. Principito, Pequeño Príncipe, de Aloha Ojalá, el meu primer amor. I els últims, que com heu pogut comprovar aquestes últimes setmanes, un personatge que dintre de la ficció de Aloha Ojalá és Lord B de Agamenon, ha tornat a aparèixer després de 4 anys, i el Cyril, que dintre de, de Aloha Ojalá és el Principito, versió francesa, o sigui, a les meus, a Aloha Ojalá hi ha molts personatges dobles, com la de Tània que fa d'Alícia i l'Adriana que també feia d'Alícia, bueno, és igual, això us ho explicarem un altre dia. El Cyril ha tornat a aparèixer també i és el meu amor realment amb el que puc dir que en quant a fer l'amor, com amb el Cyril, no he fet l'amor i llavors, a part, és l'únic que m'ha regalat una joia... El que tothom vol, quan, perquè quan tens, has de tenir una pedida hi ha d'haver una joia involucrada una joia de la família. I sense venir cuento, jo vaig cobrir un col·laix, vaig trobar una, una, ja us ensenyem la foto, una creu molt barroca, molt a la Madonna, laica virgin. Vaig dir que maca, quédatela, que no m'interessa, era de mi madre, de Christian Lacroix, te la puedes quedar. I tot i que va ser molt donat així sense donar-li importància, i jo allò... I el fet que un any que el vaig anar a visitar amb un 10 dies vam fer una versió de les criades del Jan Genet, m'ha arribat a eh, al fons del cor, i la poesia que llavors em dona també aquest al l'Orbe de Gaminon, amb això ja tinc coberta la part romàntica, i llavors amb quatre polvos mal fets normalment o ben fets, ja puc passar tot el que em queda de la resta de la meva vida, per tant estic molt bé. I llavors, la cosa ja més nadalenca és la família putativa de... O sigui, la família que la Tània ha creat i que jo he creat i que llavors ja tots som... I que ha quedat el meu pare, per exemple, o sigui, és l'Olga, per part del meu pare, li dic a l'Olga, com a família nova, i per part de la Tània li dic a la Bala, al Xavi i al Penyi, que també és un padrazo i, i molt on tot, sí? Hòstia, a, ells, a ells tres. O sigui, a ells tres i a l'Olga. Molt ja no explico més, però com que ells estan aquí, que a més ja estan per al·ludidos, ja és tot plegat una, una gran tribu. Bueno, I llavors la sèpia verda està involucrada. Oh, merda, ens falta una cançó, no és igual. I en, per, per extens, llavors la sèpia verda, que és un concepte de família i de tribu, que un altre, si avui no tenim temps d'explicar-ho, un altre dia ho explicarem. Aquesta dedicatòria tan completa. Wow. No, veieu que podeu tirar de molts fils, eh? Perquè veieu que no, podeu anar també una cosa de dir, ho dedico al meu gos i no explica res, saps? Molt bé. el dia d'avui o... Molt bé, Carme, tu ah, tens alguna dedicatòria o què? Sí, algú, algú. Aprofita de, que Nadal. De què? D'alguna cançó programa, que posareu ara? No, no, no, no, no, dediques, la teva presència. No, però altre, ara que estaves parlant del peny i de, i de la sèpia, i l'altre dia vau fer aquella, aquella trobada de, de, de tietes, de tietes. I, i de i de, com es diu? De, I de germanor. I de, i de canelons, ah, i de can concurs de canelons. Uh, el Penyi va, va escriure, em sembla que no va dormir aquella nit, no? No, va escriure una cançó va escriure una cançó de dedicada al Xavi Duc, que jo no el coneixia personalment, però estant a París, tot em va, se'm va remoure tot i vaig plorar moltíssim. I a sobre aquella nit, que jo poc que vaig a la Sèpia, que acabava d'aterrissar sí. a Sabadell, Costa doncs vaig veure el Penny fent aquella cançó i, i a sobre doncs, hi havia la bala, hi havia el Xavi, i jo mm, vaig dir que aquella cançó va ser molt bonica i que no vaig parar de plorar. <laughs> Molt I no bé. tenia clínics, eh? <laughs> No eres l'única, no eres l'única. Tota Estàvem tots... A... Ah, van plorar tots. Tota uh, exacte. I, I aquí no dedico què? El, el, programa? el programa? Doncs a la meva família, com l'estimo molt, i, i els veig molt poc, me'ls estimo molt. Fantàstic. Molt Bravo! Uh! Bravo! Ens agrada aquest espín de la que estem traient. Molt bé. Elvira. Jo puc fer doble? Clar, sí, també, fer doble. per suposat, home, sembla que estàs a l'extradari, ai, a vull dir, des de lloc, clar, doble vale. i triple. És si que vols. tinc dues idees. La sí. primera, jo us dedico el programa a tu, Ramon, a tu, Andreu, i a l'Oriol, que no sé on està. Avui està cuidant i fent el tio, el primer tio de la seva filla, que té un any i re, un any i d'un mes, i per tant li toca estar a casa fent el tio. I a més ja no tenen Una canguros i ja està, vull dir, en fi. El volia, el volia conèixer. Bueno, és que Gràcies a vosaltres m'heu canviat la meva manera de fer el pa i la neteja quan estic al Quebec. Home, això està molt bé. Ah, sí? Sí, t'ho juro, és veritat. Però tu pots fer el mateix a París, Carme. Jo, jo, els dimarts, pa, no jo els dimarts faig el meu pa, que el venc els dijous. No, perdó, els faig el dimecres perquè us escolto l'endemà. Però mm, també on visc, faig la neteja de casa, a canvi de lloguer faig tasques, i una és fer la neteja. I fins fa molt poc em feia un pal fer la neteja. I sí, sempre estava allà, ostres. Sí, fa molt de pal, però també s'ha de dir que és terapèutic, eh? amb música. Sí, música. però saps allò que dius? No, ho he de valorar perquè de fet m'estic estalviant diners, és la meva feina és fer la neteja, però és que no em venia gens de gust. Però des de que hi ha la migdiada, que és quan l'escolto, que és el dimecres, fent la neteja amb el meu <laughs> aspirador, amb els cascos a topes, és que m'ha canviat la meva manera de fer la neteja. Ja m'agrada. Ja espero el dimecres per fer la neteja i el pa i escoltar-vos. Per tant, us dedico avui al programa, perquè gràcies a vosaltres ho vic molt diferent. Gràcies. Gràcies, Ens és Ens I l'altre, l'altre és Bueno, una mica com tu deies, um, dedico als nens de totes les, les sapiones, les sapietes. Ah, Molt bé. Ai, sí, que bonic. Les sapietes. Que és que cada cop que vaig a la sèpia i veig tots els crius... T'entren ganes de tenir fills. Ganes de tenir... I jo li mires a la Carme mira. que sigui la mare dels meus fills. Ai, no, oh, ja, però ai, jo, ai, això ai, és una cosa que a mi em sobrepassa, però jo veig a l'Alvira tenint fills. <laughs> No són les ganes de ni fills, és que veig que aquesta gent tan petita, fent salvatge i estan al seu rotllo, però d'una manera comunitària i tribu, i dic, és que així sí, Molt que fills, així sí que així mola. sí mola. Torna a casa, no només per Nadal, Elvira, torna a Catalunya, <laughs> A tot i que tingui la la ciutadania tribu. que torna, exacte. O sigues, bueno, la nostra, o sigues la nostra cara, o sigues la, o la nostra casa al Quebec, sigues la, sigui, sigueu la nostra llar al Quebec, però clar, que feu els uns xiquets i així tenim allà, van a jugar els uns amb els altres, intercanvi, a l'estiu uns aprenen francès, els altres creem comunitat internacional, expandim-nos. De moment anem a Quebec. Vale. <laughs> Molt bé. Fantàstic, doncs ara haureu de compartir micro, Carme, tu i l'Alvira, i el Xavi i la Bala haurem de compartir micro. I cascos. Posa-te'l aquí a propet, has d'estar així com estic jo, Bala. Perfecte. Molt bé, um, a qui dediques el programa tu, Bala? Um, doncs uh, ara em pilles així una mica més. Eh? I això és el directe. En que es diu, en Uh. En sí, sí. No, el anava a dedicar a, a tots i aquells i aquelles que, que avui no poden ser aquí uh mhm. -huh. per moltes coses. Uh mhm. -huh. Ja està, he de seguir? No, no, <laughs> no, no, no, no, pots no, no s'ha de ser tan explícit com jo, es poden fer elipsis que la gent ja s'entén i no cal explicar-ho la gent, Exacte. vull dir, a la gent que s'imagini o ho entén o... Molt bé, i ara tu Xavi amb aquesta veu tan bonica que tens... Tan viril, tan viril, tan viril. Bé, jo de fet no, no pogués que... A veure, és, és una miqueta especial, no? Trobar-me el primer cop que us havia escoltat sempre a través del telèfon, no tinc telèfon, el té la Guàrdia Civil, per tant, no sé si el podran escoltar inclús ells, Els aquest programa. Però està bé que, que dediquéssim a aquest programa, o almenys la meva part, a la gent que no està aquí, que tinc uns companys que desgraciadament estan a Madrid, i especialment a tota la gent del carrer i sobretot al meu poble que ha sapigut com respondre a les injustícies de- d'aquest estat opressor. Queda molt, molt polític dir-ho així, però des de dins es veu d'una manera i quan surts aquí fora és quan t'entra el cor i et cauen llàgrimes. Moltíssimes no. gràcies. Molt ben explicat. Molt bé. Doncs... Uh... Ah, clar, que toca... Ah, la veritat, Molt bé, quina sort que aquesta s'estava passant. Jo sempre... Ah, clar, molt bé, l'Andrea m'intenta escorrir el bulto. <laughs> No, no, és que jo me n'oblido, me n'oblido. Uh, bona pregunta, perquè ja he fet moltes dedicatòries i espero que me'n quedin moltes més i eh, aquesta dedicatòria, mira, eh, jo crec que encara no s'ha fet, l'hem dedicat a les sapietes, sí. jo la dedicaré a les sapiotes. I qui són les sapiotes? El, oh, doncs els, els de la gent de la sèpia, ah, sí, la els companys amics de la sèpia que, que sempre hi són i que, que, bueno, que van, van crear això tan, tan guapo que és la sèpia. Aquest concepte, vital Sí on, on, sempre, on sempre anem a caure un moment o altre i ens acull eh, amb els braços oberts. I eh, després d'això... Andreu, Pere, perdona que et talli. Talla'm, la, talla'm. La sèpia és molt gran, perquè com jo vaig dir un dia, i no fa poc, bueno, fa molt poc, jo els vaig odiar i ara els estimo <laughs> molt. <laughs> ara els estimo molt i sé que tothom que tingui bon cor i ganes de fer gresca i cultura popular de Sabadell és benvingut a la sèpia. És veritat. Just a la fusta. Sí, perquè jo, soc, jo era un d'aquests també. Hosti, Xavi, així amb els auriculars tens la veu encara més... Més sexy! Més sexy! Més sexy! Busco a Jax! És ell! És l'hombre, el novezno català. És que l'haurem de fitxar. Xavi Duc. Ramon, jo crec que per un bon preu em podeu fitxar, eh? Ah, home, i tant! <laughs> I atenció perquè dispararem la, la cançó, cançó de la, de la setmana. setmana. Uh, Ramon, si vols, et cedeixo els honors jo li vull dedicar molt especialment a Lord B de Agamenon, perquè al Cyril li dedico l'altra versió més anglesa, més rock.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 En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. el camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer su ronco acento es un canto de amor. Ropa ropa Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió. Rafael sonava d'aquesta manera. O com portar, tenir molta pluma, molt amanerament, ser pare de família del PP i franquista i ser com una icona <laughs> de lo gay, de lo gay a l'armari. Molt bé, doncs així encetàvem eh, el programa amb Rafael i seguim endavant. Uh, uh, el que toca ara... Ah, és que hi ha, que hi ha un tio o jo resoldre les incògnites que teníem pendents la setmana passada, que són... Ai. Resol, no. Que són... Resolc que són Això. banda sonora, aquella cançó molt maca que no recuperarem tot i que la tenim aquí, és el Sogno de la Mina, la única que ho ha encertat una setmana després, després jo insistir, i ella no ha fet pel premi, tot i que jo ho he dit abans. De cop, o sigui, jo dic el del premi, resol, i diu, ah, no sabia premi. Ah, però jo ho havia dit, eh? Perquè, cas... espera't, perquè resolem, perquè això és la banda sonora, la incògnita de la banda sonora de la pel·lícula de la setmana passada. És la moviola. La moviola. Especial Nadal. Nadal. Salvador está situado bajo el tragaluz, única respiración de la cueva, bañado por la luz que le da directamente y compone una imagen muy bella y muy impresionista, junto a, a las macetas, el encalado de las paredes y el suelo hidráulico. El joven albañil, aficionado a la pintura, le contempla un momento fascinado por la estampa y decide dibujarlo sobre un saco de cemento y llevarse el boceto a su casa para terminar de colorearlo. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. la resolució premi, on aquesta sí que està dintre del llibre que té com a premi Anna Casamartina, la pel·lícula no és altra que Dolor i Glòria, nominada a 3 Globos d'Oro, a varis Goyas i potser a millor pel·lícula estrangera. Aquesta era la banda sonora de la setmana passada. I faltava que... Ah, Oriana Molls, tenim un premi per aquest noi que no sé com es diu. L'Albert Vidal. Però això ho endevinat a la banda sonora de la sèrie de la setmana passada, que era l'Uliana Molls. Perquè més he dit que ho fiques en veu, ara el ficarem amb ell. També té una veu molt, també molt, molt, molt, com es diu això? Molt, molt, molt, molt, què? molt eròtica, eròtica masculina, vull dir, eròtica viril. A veure, on està el noi aquest? Aquí. Què estàs buscant, Ramon? Ell quan diu això, quan ho resol, que el... sóc, ja, ja m'he aficionat als àudios. Si aquesta era la música de De... de l'Indiana Molls, de l'Uliana Molls, què carai era aquesta altra música que s'hi assembla i que a mi també em ve el cap pel mateix? Pe, re, pe, pe, ore, pe, ore. Pe, pere, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, Pe, pe, pe, què carai era? Això ens ho has de dir perquè no... Ah, no, però aquí no és una direcció, allò del... Jo crec que també era l'Oliana Molls, de... era la banda sonora d'una altra temporada. Ah, mira, aquí s'ho diu. I m'ha transportat a, eh, a, eh, la infància. Eh, la música de la sèrie és l'Oliana Molls i l'estàleg de bronze. Estàleg, una paraula que no sé exactament què carai vol dir. Eh, salut a tots. Salut! Salut i ens fa molta Salut. il·lusió... Ah, desconegut, tens un regal a tu per, per haver-ho encertat. L'Albert Vidal. Ah, Albert Vidal, perfecte. Sí. Tens un regal esperanta. Molt bé, doncs eh, avui tenim eh, també banda sonora de sèrie, de pel·lícula i diàleg de pel·lícula sí. especials, tio. Sí. O sigui que... Eh... I durant les mateixes cançons, perquè si no el programa es farà molt llarg, durant l'hi ha aquesta primera cançó, ja nosaltres aquí anem cagant el tio i ja donem regalos i caguem Anem el tio. cagant el tio? Val, no, espera sí, un moment. No, perquè que mira... quina és la primera? Ara no me'n recordo quina era, però bueno, tu ja ho tens ara allà. t'ho dic, ara, ara, ara la poso. Anem per la banda sonora. Anem per la ah, banda espera, sonora. Espera, espera un moment, no posis, que em truc... Anna? Hola, espera't, que et poso l'altaveu. Tranquil. Ja estàs amb l'altaveu, estàs en directe. Digues. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Uh, vostè també oi? Com? No t'havia d'estar, Ramon? Sí, sí clar. Clar, Clar, que t'acabo de donar el premi i el tens aquí. No, i és que no et trucar, jo volia que vinguessis amb l'Ona a recollir-ho. Jo volia que vinguessis a buscar-ho com en els Oscars de Hollywood. Ah, Perquè l'estàleg de bronze de l'Oriana Molls és tot, jo pensava, pensava, imaginava que era un Oscar de Hollywood. Però te'l guardo, te'l porto, te'l dedico i el tens aquí. Però pots fer una petició, pots dedicar el programa, què vol, digues alguna cosa. No, que, que, que, que saber com, havia, com havia arribat a la, a la, a la pel·lícula. Ah, vale, com havies arribat a la conclusió, perfecte. Explica. Uh, és que et sento un perit. Uh, ah, mm, doncs no, pel, pel tràiler. Pel tràiler, uh, sobretot, perquè el tràiler surt, surt la pel·lícula, ai, surt la banda sonora, la, la, la cançó aquesta de la mina, i, i sobretot pel tràiler. Molt bé. Molt bé. Muy bien. Però l'has vista la pel·lícula o no? Home, sí, clar. I què t'ha semblat? Fes-nos una crítica. M'agrada molt, m'agrada molt. Es mereix el Banderas el Premi de, de, de Cans i el possible Goya i el possible nominació a l'Oscar? Sí, no? Sí. El molt bé. Sí, a mi també m'agrada molt. El paper del també, que també m'encanta. Exacte. Són els seus ah, millors papers. Sí, sí, sí, ja també... I, sí, o sé, que estic sortint amb antena. Sí, sí. <laughs> Clar. et sentim, Anna. Et sentim aquí, et saluden tots, et saluda la Carme, Hola. et saluda la l'Elvira, la Bala, el Xavi i l'Andreu. Hola, guapíssima. Ai, que se sent fatal. Se sent fatal, oi? Se sent fatal, Anna. Posa l'altaveu. Anna, aviam. Ah, sense altaveu. Anna. Tenim uns, Anna. Ah, <laughs> tenim uns ah, problemes ah, no. tècnics. Anna, bueno, parlem, par, parla pel xat. Fiquem la cançó, que és que no, per molts petons. Jo, el... jo volia preguntar si es pot suggerir una cançó que va molt relacionada amb aquesta que acaba de sonar, d'un grup que es diu La Dilla Russa. Ah. Apunt. Ja la buscarem. Te l'acabo i... d'enviar pel WhatsApp. Vale, no, ara ho mirem i... No, no, aquí la puc posar. Va, que Estupendo. Perquè la cançó que ens tocava, ara, ara què ens toca? Ara ens toca... Uh... Banda sonora de pel·lícula, no. Ai, espera, eh? Sí, banda sonora sí, banda pel·lícula. Sonora, sí, que és molt nadalenca, us agradarà. I el cagatió. Veig que el cagatió va ser una mica caòtic avui, eh? No molt, sí, home, totalment, totalment. Ah, moltes coses, moltes coses. Totalment. Doncs, aviam, anem per la banda sonora de la pel·lícula, que sona... D'aquesta... Manera. Manera. cause I feel it in my toes. Christmas is all around, and so the feeling grows. Yo. me on my mind. micros. I sense solució de continuïtat saludem al Xavi, li donem el cetro per cagar el tio perquè ho farem simbòlicament, només ell que, ha de descarregar contra el tio molta força i molta cosa, ell farà la, serà la força, la cançó la farem entre tots i el president des del telèfon també en directe aquí cantarà també el cagar el tio amb nosaltres sí. i veurem quins regals ens han tocat a la primera tirada de tio. Uh, deixa'm que ho expliqui, Ramon. Explica -ho. Explica -ho. Tenim un tio aquí sobre la taula, tenim... Les Tenim... L'arbre de Nadal. Jo vaig fer, jo soc la La, Car la Carme és la fotògrafa, vés fent fotos, Carme. Andriu digues, Elvira, digues. Jo és que estic encantada. Qui ens ha posat aquest arbre de Nadal jo, de, llum? Hombre. Jo he vist les, I les espelmes? Els de, les espelmes, jo també. El Ramon, que els Ramon Andrés, de, molt clar. bé la decoració. Ramon. Ramon. Ramon. Jo sempre sí, tenim, o sigui... La taula és nova, és negra, negra nit de Nadal, que l'han pintat els companys estimadíssims de Pim Pam Pum, i per tant eh, ara ja és nit de Nadal. Ara, jo us dic una cosa, eh? Què? He flipat amb el lloc. És que el veia molt més gran a les fotos. Clar, ah, és que a les fotos el més gran. Sí, ah, sí? sí, ah, sí. ho veia com molt més gran. En sèrio? Però està molt cucu. És està cucu. molt cucu i el tenim, el tenim eh, aquí decorat de Nadal. Va, va, Gràcies al Ramon. El cançó, a veure si ens el recordes. Ah, no, que ho estàs escrivint. O ja s'ha acabat de descriure. Sí, no, ja està. Ja, ja està. Bueno, Fem que sí. el caga, tio. Un, de Xavi. El Xavi es posa. Ah, tu, espera, Dubra, què passa? Què vols dir? Dubra. La Joana, què passa? Ah, que també esteu cagant amb tio. Podem fer un caga... Una caga cagada, tio, simulat. Simultàniament. Què? Que tu la saps? Tenim una trucada del Preci. Ah, el dub el Preci sap resolt. Fantàstic. Qui, <laughs> qui és? Qui canta? Ai, qui canta? Qui, quina pel·li és? Tu per què m'has trobat a YouTube? sí, juga-te-la, Preci, juga-te-la. Juga-te-la. Home, per suposat. Acosta el micro, acosta el micro. Per suposat funeral. No, això ja ho va dir la Bala, però oh, aquesta és la cançó original, que és de Wet, Wet, Wet, que és Love is all around, però aquesta, si t'escoltes bé la lletra, demà, repeteix, tu és Christmas is all around, baby. Però la pel·lícula La pista que us dono és que és anglesa, és anglesa i apela al mateix esperit romàntic, de, romàntic, de parella romàntica, però al Nadal. Clar, és que és aquella cançó, és la mateixa que... La cançó és, que és, a veure, és un altre és artista. La és la mateixa cançó que només canvia en, en comptes de Love is all around diuen Christmas is all around. És la mateixa... Mm, com es diu això? Versió. No? Cançó, eh, és una versió. versió no, molt difícil, no. Diu la Carme, que també ho sap. Carme, quina creus que és? Digues. No, jo sé la cançó del Caga Tió. No, va, el Caga Tió. Bueno, canca amb nosaltres, que, que si no ens en fa tard. Baixo de la Un, parra. a la d'una, Xavi, tu a tocar. Ah, però aquí està cocops, eh? Treu, treu tot. Primera Cantem cagada del Primera tió tió de la nit. de la De la migdiada. Un, dos, tres. Caga Tió, de Mallalles i Nadal, no caguis arrencades que són salades. Caga torrons, que són més bons. Caga, tio! I ara caga la tio. Uh! Oh! Uala! Uala! Hi ha molts Collons, regals quina cagada, aquí. no? Ah, sí, Ei, eh, hi ha molts regals. Veus, sí. Home! Veus, no està cap Home, sí, I aquest què ha passat? I aquest per tu, mira, aquest també l'ha cagat ah, tio. Oh, bravo! Ja en són sis. Ja en són sis, perfecte. A mi ah. m'ha tocat, ara us ho descriu. A veure, descriu. A mi m'ha tocat. A mi m'ha tocat. Apropa't, apropa't. Oh, que maco, m'ha tocat. Allò per fer els gels, per omplir del gel, però en forma de Pink Flamingos! Oh! I pel·lícula que recomanem, Pink Flamingos, busqueu de John Waters, Pink Flamingos anys 70, us fascinarà. Ja veure, podeu venir a veure, veure còctels a casa meva amb els gels en forma de pink flamingos. I ara veure estripeu, que estripeu el paper. Estem obrint el regal. Estem obrint. Oh, a mi m'ha trucat oh, un lleó oh, emmarcat. Ens ha tocat l'arca de Noé. Oh, oh, la girafa. L'elefant. I a tu, Bala? Jo crec que és un panda, però un igual panda, és una un zebra amb les ratlles molt amples. és molt raro. A la bala un panda raro i el Xavi li ha tocat. Començant a fer una... Descriu què és, Xavi. Jo, jo no ho entenc, però venint des de la presó, que en toquin una, dues, tres, quatre, cinc, sis esponges per rentar, queda una mica curiós, eh, Ramon? però que elles sí, formen, sí, elles formen, què formen? I, ho intenten no, eh, formar. Jo crec, jo crec que és la, la, la bandera de LGTBI. Ex bravo! Bravo! bravo! Que ben descrit, es podia ser més precís, bravo! Bravo! Bueno, moltes gràcies, tio. La, la primera gràcies, cagada, tio. tio. Gràcies. Ah, és la més naïf, llavors ja van a d'altres coses, però... No, no, hi haurà coses més naïves, eh, encara. encara millor. Molt bé. Ens posa la següent Molt cançó. Que no doncs sé ara uh, anem per la cançó... Ah, bueno, ja us en diem, els que esteu en directe, que no, a per ràdio no sé... Ai, per WhatsApp no sé si tindrem temps, però que si teniu peticions feu amb... pel WhatsApp, que sí que estarem atents, i es posarem la petició, si podem i tenim temps, però avui que ho intentarem. Sí, no sabem si tindrem temps, perquè uh, avui... Dura, anem... digues. Vale, guapo. M'ha cagat algú, tio, mira. En aquesta primera cagada no, però després hi han cagades que sí, que t'ho guardarem tot i sense obrir perquè puguis tu descobrir la setmana que ve sabrem el que t'ha sí. tocat o el que sí. Ah, és no, que... en directe, en directe ho direm. A veure, és que... Per tant, tu segueix el programa, exacte. Tu segueix el programa, pengem, fiquem la següent cançó. Va per cagades. T'estimem. Amb la Joana, perfecte. I no sé si us Vale, doncs és igual, un altre dia. Perfecte, guapo. Una abraçada, Petons, Preci. T'estimem. Què? Sí, per suposat, escolta tot el programa. Sí. Lògicament, les Spice Girls allà estan, en el limbo. Vale, guapo. T'estimem. Spice Girls. You wanna want what you really want. Ciao, ciao. Besos. Molt bé, doncs eh, anem, estem a la Moviola, encara que no ho sembli, això és un programa endreçat i ordenat. I... Eh, ho pots tornar a repetir, sisplau, Andreu? uh, <laughs> que encara que no ho sembli, això és un programa endreçat i ordenat. I escolteu això i a veure si ho endivineu. És la banda sonora d'una sèrie que sona... D'aquesta... Manera. Podeu participar tots a dir-ho pel xat, eh? exciting and new. Come aboard. Yo, yo, yo, yo. Vacaciones en el mar. We're expecting aquesta és la del 79, que és l'any que va néixer la poeta o oh, poeta. Sí, que és una incògnita que encara no resoldrem. Let it flow. It floats back to you. this is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. passar a ah, Valen. Home. Bé, a veure, doncs... l'Alvira la, efectivament ho ha encertat, a Love Boat versió anglesa, i aquest, em sembla les sèries d'abans, però aquesta és la banda sonora de la del 79, que com dic encara podeu resoldre el poeta o la poeta dels versos. Qui la veia? Jo l'havia vist a Telecinco la feina, em sembla. Telecinco, jo la veia. Recordem el personatge del negre, però no recordem res més. és Aquí, aquí tenim el dubte que si podeu respondre tots, estaria bé que diguéssiu quins són els tripulants de Vacaciones Exacte. en el Mar. Digueu és un repte més. I el qui tingui, i tothom que encerti coses aquesta nit Els té noms. premi. Això. Noms, noms o descripció de... Noms o descripció de noms, és veritat. Noms, descripció de personatge. No n'hi havia un que era de pèl roig? Espera, no us en recordeu? No, és que jo no en tinc ni idea. Vull dir que... Éreu molt ja. Hi havia el Guaperes, l'altre, el Guaperes, aquell morenet. I el capità que no sortia gaire, que era com la cabell d'englall, però és que llavors cada... Que, clar, és que recordem que cada capítol eren relacions diferents de parella o de conflictes sí. i tal, que solien resoldre bé i havien dit d'allò, però tot acaba... Era tot aquest bàlsamo de paz del que els creuers ara han acabat sent una cosa ja massiva i quasi de formica, en el fons estava, per exemple, a Barcelona l'Invadino. Jo no he anat a cap creuer, però també puc tenir una anècdota que un cop un, direct, un guionista guanyador d'un Emmy per una sèrie del 77 l'any que vaig néixer, allà va guanyar un Emmy ell, sí. em va convidar a creuar des d'Itàlia fins a Brasil a, de creuar amb ell. Clar, però jo vaig dir, a veure, i quan pares aquí dins Ostres, coses? per què no li vas dir que sí? No, perquè era un Molt llarg, volia tenir això. tot el rato en el camerino, ai, en el de... Jo vaig passar del rotllo, ja. Sí, 10 dies de viatge allà en el camerín... Brasil, No, no, no, però 10 dies de camerín... cada dia, No, no, eh? ho vaig consultar amb la família, em van dir, Ramon, això és explotació sexual. Ah, però, ah, clar, perquè tu et volia de triqui Home, volia, clar, clar, clar, Love Boat, ah, Love bueno. Boat. Vaig dir que no, me n'arrepenteixo, eh, perquè hagués vist Brasil, però bueno, és igual. A la vida s'ha de saber dir que no, m'entens? Sí, sí, és veritat. I ara ho he ficat a un mirall allà a la sala d'estar perquè per tenir-ho clar, perquè jo sóc molt de sí i no. Jo també, Ahir, no. de posar límits. Límits. Límits. S'han de posar límits, exacte. No als possibles maltractadors o que amb tu volen fer una cosa de servitud. Com jo li vaig dir molt clar al Lord B de Gamenon, jo a tu no te la torno a xupar. I no estic parlant de què parlo, però mm, no li Però a tu t'agrada xupar o no? Sí, però si ell no me la xupa, no. Ah, clar. <laughs> I menys si és un d'alta alcúrnia. Molt, molt bé. Amb un pagès sí que li faria potser també sense que me la xupi, però amb un, amb un amb tants tipus Bueno, està bé saber-ho. amb apellidos català... No, no, home, no, no, no, em servei a casa No, no, no. i, i, i, amb, i, amb, i vivint dintre l'armari. Si visquis fora de l'armari, jo també pogués aprofitar els fills que té ja per educar-los a la llibertat plena de l'amor i el sexe lliure, sí, però fins que no pugui fer això, Pues doncs no. a cascar-la. A cascar-la. A Ja cascar-la. Molt bé. Doncs ara eh, seguim amb la secció eh, i posarem el diàleg. el diàleg de la pel·lícula. Aquest també podeu participar, a veure si l'encerteu. Eh? Recordem que encara ningú ha encertat la cançó de la banda sonora i és una pel·lícula super famosa, super famosa, super, super, super famosa i de Nadal. I anglesa com quatre bodes i un funeral. Doncs... I amb doncs- actors que s'assemblen o que són els mateixos com, i ha ha d'una pista màxima, que és Hugh Grant surt a les dues. És veritat. Molt bé. Doncs... Ara escoltareu el diàleg, que és d'una pel·li una mica més antiga, però també la podeu encertar molt fàcilment. I a més, aquest cop, perquè fa més Nadal, la passem en versió espanyola. Ahí està. ¡Clarence! ¡Clarence! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, hazme vivir. ¡Eh, George! ¡George! ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Ven, vete de aquí o volveré a pegarte. ¡Fuera! ¿A qué vienen esos gritos, George? ¡No! George. Bert, ¿me conoces? ¿Qué si te conozco? <laughs> ¿Qué dices? He estado buscándote por toda la ciudad. Y tu coche incrustado en ese árbol de ahí, temí que... Oye, te sangra el labio. ¿Te encuentras bien? Que me... ¡Tengo sangre en el labio! ¡Tengo sangre en el labio! Los, los eso sí, los... ¡Ahí están! ¡Aquí están! ¡Te das cuenta, ver! ¡Te das cuenta! ¡Paris, ¡Te das cuenta! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices jo, Aquí, jo, jo, jo, va. Jo, jo. Elvira, què creus que és? Que bello és vivir. Bravo! Bravo! What a wonderful world! Uh -huh. Frank Capra amb el gran Jimmy... Ara Jimmy això, Dean, no? això no m'ho facis dir. Jimmy Dean, no? no sé. El James Stewart, perdona. James, James Stewart. Stewart. James molt bé, Stewart. molt bé. Avui només ens falta la banda sonora. L'Alvira està, ho està esclavant tot. Ah, la Carme diu que sembla que sap... Tu saps que la, la Carme sap la, la banda sonora de la, de la cançó. Quina pel·lícula és? Comença per Love i acaba per Y. Ah, Love i... Ah, també? No, no, és Love Story. No és Love Story. No és Love Story. És més actual. És més actual. Bueno... Love... Actually. Bravo! Bravo! Molt bé! Richard Lewis, amb Emma Què m'està Thompson... passant? Què m'està passant, Elvira? Estàs guanyant. Mai ho endivino quan estic a casa meva. Ah, Molt bé, doncs seguim endavant i, I seguim en... la forma d'una cage Le soleil passe son bras par la fenêtre les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fais j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entours. Molt bé, seguim endavant perquè sí. tenim moltes coses Molta. avui. Aviam, jo a... Eh, tinc una pesca. Tu tens I de totes les que moltes que he pescat, potser moltes no les posem, però jo la que vull posar, que és molt sí, romàntica. Però espero que sigui alguna de les que m'hagis dit, sí, eh? clar, per suposat. Com que porto molts dies reivindicant el Salvador Sobral, que canta tant en portuguès com en francès, com en italià, com en portuguès és el seu, he triat una que és en anglès, sí? perquè uh, ve a parlar del que és la, la infància, l'esperança i els dies de sol. I, sí? i tenir cop d'allò, és molt, molt maca. I és molt maca i, i ell també recomano que busqueu per YouTube ell i la seva germana, que es diu Luisa Sobral. Uh mhm. -huh. Però per tant, reduïm tot a Another Day of Sun, sí? Salvador Sobral, que en aquest cas a nivell romàntic la dedico al, al Ciril i a nivell familiar la dedico al Llogari, al Marçal, al Maur i a l'Ibert. Quina gran família, Molt bé. eh? Visca! Visca! Visca la família! Visca la terra! Lliure! Lliure! ja pots obrir una ampolla de cava, eh? Sí, agafeu. I a, veure, aviam, a veure, a veure aviam qui oh, s'emporta aquests regals, regals, no? Escolteu, són regals molt tradicionals, eh? Molt tradicionals. Tradi tradicionals canadencs. No, tradicionals ja, catalans. Ja obrim el cava. Però és que ha cagat 4 o 5 regals, eh? No, dos. Ah, dos, dos regals. Ja hi veus doble, Andreu. I aquests sí. que són pel Xavi i per la Bala? No, els obrim nosaltres. Som, ah, som per tots, som per tots. Som per Vinga, tots, va. però els obrim tenim, nosaltres. Tenim, tenim el plaer d'obrir els regals. Exactament. Ah, exacte. Per, perdoneu, però és que tinc un pulmó. Vinga, va, va, va. Xavi, no és que estaves massa sexy, estaves massa sexy. I tots embolicats. Jo he tingut la sort, jo he tingut la sort de que m'ha tocat... Ramon, el micro. Jo he tingut la sort de que m'ha tocat oh. una guardiola perquè he d'anar fent caixa perquè Però per Nadal m'he gastat molt. Una guardiola en forma de... Oh, unicornio. Oh, pequeño pony. amb la bandera. Sí, sí. Molt Bé, perdoneu, però aquest tio que m'ha cagat a mi, me'l quedo jo, eh? Oh! oh! te'l pots quedar, Xavi. De fet, aquest te'l pots quedar, però l'altre és per compartir. Vale. <laughs> Ah, ah. <laughs> Què són? Què són? Que, diria Què que són unes catanyes, pot mm. ser? Catanyes! De tots gustos. De clapés. Uau. Molt bé. Tot queda a casa, eh? A mi tinc dues bossetes iguals Dues que són les per bossetes, compartir. misteri, veure, aviam, aquesta. aviam... Oh! Oh! oh! No tenim copes. No, no, a morro. A morro. A morro. Ah, vale. Bueno, tu que estàs acostumada al xampany, compara-ho amb el cava. No me'l puc permetre, eh? Només quan... En, Ande, en Ramon, al micro. Que faig la foto. espero un me que faig foto. C'est du xampany o du cava? Du cava, que c'est plus bon. Tal, m'havia un... Veus a tots? Un moment, espera, que tot... de fet, aquesta noia sí amor, de eh? cava... Eh? Calma, eh? veu, veu, un, dos, tres, ja. Perfecte, ja està. Mira, sí, sí. Molt bé. Fa venir ganes de rotar, eh? Bueno, vala, què, què hi ha aquí dins? A veure, aquí dins hi ha una bosseta de plàstic amb Semblaven més catànies, però no. Són figues seques. Figues! Figues oh, seques. Oh, m'encanten, m'encanten les figues seques. I a l'altra, mira, mira, mira, i a l'altra bossa- bosseta, una... A qui no li agrada menjar figues, sigui seca, sigui fresc, i figues, i nous, i olives, panses, i figues, i mel, i mató, Yeah. Rampa, que les figues són verdes. Rampa, que ja maduraran. Si no maduren el dia de Pasqua, maduraran en el dia del Ram. Home, Home és que jo avui, avui, avui he anat a plaça aquest matí, amb ja ma mare, ben d'hora. I, bueno, ma mare treballava a plaça i m'explicava el, que, el que era el 24 abans, a plaça d'abans. I estava allà i dic, mama, què cagava el tio? Diu, el, el, el, el, el tio cagava torrons i fruits secs. Dic, pues voy. De tota pues, la vida. Doncs De tota doncs la així, vida. val aquella a l'altra bossa en ous eh, i, i ametlles i avellanes mm. i les figues. Mm. La panera. I és per menjar si voleu. O sigui, falta el moscatell. Les catànies són pel Xavi, va. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs hem cagat el pió. Les... Tant la teva mare com... com mm. no, Ramon. Com la, diuen que no escolten. Que no, no ho escolten. No, no, no, jo he posat el mòbil no i se sentia. Doncs ja està. Ara tenim ah, Peticions. una dedica... La, la Val ens vol dedicar... Bé, ens vol, no nosaltres, però vol fer una dedicatòria. Uh... I no li dediquem a l'Urdangarín, que sabem que ha sortit de l'ordengarín. ah, no. I no estic gens content. Jo tampoc. No, no te la dediquem, Urdangarín. No, no, no. no. Te l'antidediquem. Te l'antidediquem. El rei, si rei vol corona... Ai, corona, eh? Corona darem. Corona li darem, no? Mhm. Uh -huh. Molt bé, doncs... Uh, sí? Tot ja? teu, Bala, sí. Veure, doncs... Uh, a veure, és una cançó que mm, la vaig recuperar al cotxe del Raül mentre tornàvem d'un concert de la Kate Tempest amb l'Stop i el Ricard i, i vaig preguntar per què, per què m'agrada aquesta cançó i resulta que, que sí, que la sé i és d'una pel·li, l'última pel·li que vam mirar al sofà amb el Xavi que és una pel·li molt guai, molt recomanable, es diu Drive oh, tant. i... Mm, Espera't, eh? i la, la cançó es diu uh, Real Hero i la vull dedicar a tots els herois d'aquest món, d'aquest planeta. Herois i heroïnes, perdoneu. Molt bé. Fantàstic. Molt bé, doncs la posarem Ei, directa del YouTube perquè, aviam, espera't, eh, que jo la tenia per aquí. És una cançó però... molt hipnòtica, és, molt eh, romàntica. Uh, Electric Youth. Uh, ah, hosti, sí, jo Us recomanem encarregidament que veieu Drive i si teniu parella, amb la, si veieu en parella és genial. Jo que sí, mai sí. he tingut la visual i ho he disfrutat És igual, una eh? gran eh? història ah, d'amor. Si, no, si ah, tens parella, sí? per... Sí. Me l'apunto. Sí. Doncs... doncs- home, tu, Carme, t'encantarà. Eh? Ploraré, però si fa plorar no, no, eh? No, no, no fa plorar. Ah, bueno, sí, bueno, jo sí, però ploro amb tot. Bueno, plores de romant... De, de, ploro amb tot. Plores plorar depèn de cadascú, eh? Plores de maco, no de plorar de pena. Atenció perquè Real Hero sona... D'aquesta... Manera. manera. <laughs> <laughs> Human being real havia hero. Molt bé, gràcies Bala. Overwhelming. Mm. I ara tenim el Xavi també ens ha fet propostes i tu mateix Xavi va. Uh... Però Xavi, explaya't, eh? perquè hem no. sentit la teva veu. No, no, no. no, no, no puc... gravada per posteriors oh, sessions veu, nocturnes no. solitàries. Doneu-li espai. No, no, no podré explicar gaire. El que sí que li retorno la, la dedicació d'haver estat l'últim dia al sofà veient aquesta pel·li. Oh. <laughs> I aquesta cançó que, que és de Muse, es diu Invisible, i crec, i crec que... Invencible. No? Invencible, sí, o Invisible. Bueno, mm, no sé, mm. no, no, mm, tinc un anglès de res, tu, vull dir que... El que sí que està clar que aquesta cançó et diu que quan ets, quan t'ajuntes, ets invencible. La bala ho està al meu costat i Sabadell també. Mm que millor que escoltar-la, ho sento molt. Visca l'amor, visca l'amor. No, no, això no és amor, això no és amor. No? Això és tenir un poble al darrere, per pel que passi, de dolent, clar. I de bo, i de bo, i de bo, i de estàs aquí amb nosaltres. Estem a Nadal. Estàs aquí. Hi ha esperança. No sé, benvingut, eh? nano, benvingut a casa. Bueno, l'Urdangarín fora de la presó no hi ha esperança. <laughs> Digue-ho, Xavi, digue-ho. Xavi, digue-ho. Digue-ho, digue-ho, digue Si no ah. dius tu, diré jo. Vale, doncs el dia que pugueu, feu l'amor amb aquesta cançó. Oh, és que ens encanta tu que has dit, Carme, posteriori? Que jo no, no sé amb qui fer l'amor, però que quan pugui, doncs posaré la cançó i faré l'amor doncs, amb algú. Tot i que has de... Eh? No. Escolta, hi ha una cosa perquè que eh? no, no vols, eh? No, no. Perquè no vol, no, perquè no vol. No, perquè no, perquè no, no sabem si fa molt que no fas l'amor, perquè tu... A veure, Carme, tu vas ser la, la persona que fa tres nits vas inaugurar el quarto de convidats de casa uh! meva. Uh! És veritat. I amb qui vas dormir aquella nit a Madrid? Amb llit? tu. Doncs llavors, a veure. Bueno, aquí, aquí queda tot. Bueno, per encetar una nova cagada de tio, jo us proposo un nou Little Drummer, després de l'insuperable Rafael, <laughs> eh, una mica més enfosquit, de l'Anthony Hamilton i una mica més bailongo. Ah, Sona d'aquesta manera. Yeah. Neil Drummer, Anthony Hamilton i seguim endavant. Això que no decaiga la noche. Tenim una recomanació especial eh, que ens volen fer, que una cosa que passa avui, a eh, la Bala i el Xavi, que ells us ho coneixen de viva veu i de tota la vida, i ens explicaran què consisteix a la Carme, que com que expatriada no coneix el que ara ens volen proposar ells dos. Elvira, Elvira, prefereixes que ho expliqui el Xavi amb el bozarrón? Sí, o... sí, sí, sí, sí, sí. Xavi, Xavi, Xavi. No, no, no. Xavi. Ei, entre els dos. A veure, és el que anava a dir. veu, deia per la veu. Jo, jo crec que, te- que la Bala ens ho pot explicar millor, eh? Jo us ho puc dir des de la banda com fer, com fer la festa. La Logística, no? La logística, sí. Bala, bala, fem una cosa. Vaja, el que és el meu, no? Muntar les barres, <laughs> muntar la festa. La Bala us dirà més el contingut de la festa, que crec que el solstici d'hivern mm, té més, més profunditat. Mira, Bala, fes, tu explica una mica, uh -huh. dona-li l'entrada amb el Xavi, ja que estem a la ràdio, anem a practicar una mica, estem a la ràdio, i li dones l'entrada amb el Xavi, que amb, la, amb el seu bozarrón digui el nom de la festa. Ah, molt bé. És que quan ho digui el Xavi hi anem totes. És que encara no sabem, exacte, encara no sabem que estem parlant. Potser la gent que coneix Sabadell els dies 20, no, 24, 24, 24, 24 poden saber què passa aquesta nit. Bueno, bàsicament, i ho dic així abans de tu, vale, un moment, el 24 a la nit se celebra la Nochebuena. Navidad. A Catalunya celebrem el solstici d'hivern. Ah. Comencem bueno, per aquí. En realitat se celebra el 21, 22, Elvira, sí? sí molt bé, Elvira, molt bé. Val? Doncs uh, avui l'animalada celebra el solstici d'hivern uh -huh. el, com es diu, al carrer Emprius, sí. allà on hi ha la Uni de Sabadell sí. i el Consell de Joves. És una festa molt guai perquè mm, es fa una gran foguera. Jo li dic que és com una festa circular perquè vas dibuixant com una flor, uns pètals d'una flor, perquè es fa al voltant de la foguera, vas movent-te en cercle i a més a més et vas allunyant i entrant a la vora del foc, perquè si no et cremes massa després et vas a refrescar o te'n vas a la barra i vas dibuixant una flor. És, per mi és molt l'essència de la festa, però... I què s'hi fa? Què s'hi fa a la festa, Bala? A la festa vindran, a... suposo que hi haurà els animals, els genis loquis i es, no sé, jo fa molt que no hi vaig perquè em coincideix que tinc nens, però l'última vegada hi s'hi cremaven teies, sí? Uh mhm. -huh. I... Mm, és una festa ritual, jo aquest any com a ritual proposo que, ja que falta bastant per Sant Joan, que sí que allà cremem les penes, cremem els objectes en desús, el que volem canviar, el que volem deixar enrere, aprofitem que ja ho tenim aquí, ho tenim avui, amb un petit paperet que podem trobar a casa, o, no, inclús mental no, s'ha de fer físic perquè sigui ritual. Un paper, escrivim el que volem outside of, of, of everything, i vull dir, ho cremem allà. I ho cremem. Jo proposo que aprofitem la foguera per cremar... I a eh, aquesta festa, Xavi... Què? <laughs> aquesta festa què? Uh, <laughs> és el, es diu el solstici d'hivern? No, és una tradició més que no s'ha de perdre. Tenim el solstici d'estiu, que seria el Sant Joan, podríem dir. Exactament. Exactament. On cremem ah, això, fem aquesta renovació, fem aquesta renovació, les, festes, les, festes, les festes ancestrals i, quasi, les, sí. paganes. I paganes, i paganes. I paganes. ara anava a dir, les festes paganes. Que um, mm, obviem una miqueta aquestes festes tradicionals d'església, etc etc. Sí. que tot això religiós a vegades fa una mica de grima. Em I perdó si algú terra. se sent al·ludit? No, jo no em sento al·ludit, però com a no. cristià que em considero, a mi les, les, les, l'epopeia de Jesucrist i tal, a mi també m'agrada, que es va néixer Jesucrist, el van posar... Em... Jo sé pagar, eh? A mi m'encanten, també, No, però eh, jo no és que no sigui pagar, jo també sóc pagar perquè sóc molt adonista i sóc molt de cruising i tal, però, però em refereixo que a mi aquesta cosa mitològica de... Bueno, mitològica no, de Jesucrist de fer el bé i tal i ser anàrquic, perquè, a veure, perquè Jesucrist és una figura... I tal. No, no per això, perquè Jesucrist és una figura anàrquica i superstar, però vull que anava per lliure bastant. Ja, noi. però jo penso que a part de que reunir les famílies famílies, això és una festes que, que són consumisme, etc etc. I, I aquesta festa que, es, que es diu avui és més de passar-s'ho bé, Clar. de reunir la gent, sí, però sí. no per, per consumir. No, i canviar l'estació. I, per canviar donar, i per donar canviar benvinguda. Arriba l'hivern, a l'hivern, a l'hivern. I, per, I per donar benvinguda a l'hivern. Venim d'una temporada de tardor. La tardor sí. és el recollir els fruits, que és el que vam celebrar abans, i ara recull, o sigui, ens recollim. Doncs I recollim i ens, apropem, i ens, apropem, a casa i fem, i fem uh, eh, còpio de, de, mals que ens estirem, o sigui, com de pinya, fem pinya. És un moment de sí. fer pinya, recolliment i passar el fred amb comunitat de que t'estimes. Sí. Molt bé. I m'agradaria moltíssim dir que aquests tipus de fes que s'estan oblidant, que eren rituals, mm. que estem perdent, que era el Sant Joan, bueno, el solstici d'estiu, el solstici de tardor, d'hivern i de primavera, o sigui, n'hi ha mm. quatre. I va molt lligat a la terra, és a dir, segons abans treballar amb la terra molt més cara mm. i funciona en funció del, del, de la terra, dels cultius, de les cicles recoltes, anuals. dels cicles anuals de la, de la vida. I a l'hivern, normalment, ara ja no fa gaire fred, però és quan hi havia menys collites, ja s'havia acabat, i festejàvem doncs, aquest recolliment. I crec que seria important de, no deixar-ho, de continuar fent aquests rituals. Jo els apoyo. El Quebec de cara a la nostra moltíssim. relació amb el propi amb el propi doncs, amb el propi no? ecosistema i, i, i, ecologia, i nosaltres sí. mateixos i com a lloc on vivim tots plegats junts i Molt bé. amb la natura. Doncs, bé, eh, queda dit i convidats tothom perquè vingueu. Veniu perquè s'ho passareu bé. I veniu a cremar allò que I a quina hora és? A quina hora comença? Exacte. Comença a les 12. Hora. A partir de les 12, 12. Sí. Jo crec que abans de la següent cançó fem algun altre cagatió o fiquem cançó i cagatió? Cançó i cagatió. No, fem ara el cagatió, no? Ah, per això, ara toca el cagatió. Sí? Doncs tornem-hi. A la, a, Xavi. A, a, algú sap qui treu, vale, a la de una. Jo tinc el garrot a la malla. Vale, a la <laughs> un, dos, un, dos, tres i... Cagatió de ballana de turró, si no vols cagar, garrotada va. És que hi ha dues versions que hem vist ara. Bravo! Bravo! Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, no, tu va, tu, no, no, no, vinga. No. Ladies, ladies, ladies, ladies, ladies, vale. ladies, ladies ladies, Bé, a, un a moment. Veure, jo a crec veure, que... tinc un molt petitó que el Xavi relatarà. És, una, és un petitó que es Bé. diu La migdiada. Bueno. Pesa una miqueta. Xavi, algú més? Sí, és algo personal. Algo personal. L'obro? Sí, home, clar. clar. No, no, no, no ens tindràs aquí... Bueno, només vull dir que el paper és de color groc. Sí. <laughs> la migdiada sense voler. No has fet expressament. Ostres, ara m'has estabilitzat, Xavi. És un... Tallaungles. Tallaungles. Que ve... Espera, que em miro, em miro. Vale. Això és un tallaungles que ve de Madrid 5, wow. que com que no te'l deixaven entrar, es, quan jo estava a aïllament tenia que demanar permís per poder-me tallar les ungles. No, I vaig tenir que comprar un talla ungles i tenia que va demanar permís perquè me'l donguessin i al cap d'una hora i mitja me'l treien. O I sigui, no venia ningú a tallar-te-les. No, no, per sort no. <laughs> <laughs> ja ho sé fer jo. Però sí que és veritat que mira, m'ha fet gràcia quan m'han dit has de portar alguna cosa. Doncs he portat aquesta cosa i una altra. Oh, oh aviam, Carme, oh. aviam, Carme, clar. Clar, clar, clar. clar. clar, clar. És un escrit, atenta. no? És un escrit. Bueno. No, no, la, el sobre... El sobre és un sobre, no, és un sobre. No, El sobre no. El sobre que hi posa... No, no, no, no, no, no, no, no el sobre no cal. Carme, acosta't al micro. Acosta't al micro. L'important és aquest paper. Què és aquest paper? Ai, ara tinc ganes de plorar. Què posa? De plorar? Centro penitenciario. De Madrid 5. 2. Modelo 1. Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias módulo, edad, expone, por todo ello solicita la sea atendida a dicha petición. El señor director del centro resuelve firma del interno, fecha y firma <laughs> ejemplar per l'administració recibir. Bé, o sigui, això m'està eh, glaçant això és, l'ànima. Què vaja, és això? Això t'explico, això és una instància. Qualsevol cosa que vulguis fer, demanar o el que sigui dins de la presó, ho has de fer a través d'un paper d'aquests. Oh, has de posar el teu mm. NIS, el teu nom, a qui va, a qui va dirigit, comunicacions, seguretat, eh, mil i una cosa més, exposar-ho en aquí, en aquestes línies que tens aquí, doncs Expos, exposes tot el que necessites, si vols un vis-a-vis, -vis, sí. si vols veure la bala, si vols enviar una carta, qualsevol cosa ho has de demanar permís i per escrit. I després t'ho poden donar o t'ho poden dir que no. Però en plan una trucada has de fer això? Si vols mm, una trucada... No, les trucades no. No, les trucades ja tens unes mínims. Però si jo vull veure el metge, instància. Si jo vull veure la bala al locutori, instància. Si jo vull fer un vis-a-vis, -vis, instància. Si vull... Uh... Eh, tallar de les ungles? No, ja, <laughs> ja, ho demano al funcionari. Però és una manera de mm, tot ha de quedar registrat de quan tu vols fer algun pas allà dintre. Home, doncs eh, jo crec que que la podem omplir, no, aquesta instància? La podem omplir sí. i crec que sí. idea, la sol·licitud, crec que... No, no, jo no la penso omplir. Ompliu no. Tu ja l'has omplert prou, Xavi. No. Tu l'has portat. Jo, jo crec que la podeu omplir de, podem, de què és el podem... que voleu d'aquella presó i us, tinc, us, do, us, tinc, us don una idea. Podem dir als oients que... Mm, que sí, que... Que, que facin propostes, sí. Quina, Que... Quina proposta farien per, per demanar la instància? al Centre Penitenciario Madrid 5, sota del Real. Sí. Uh -huh. I què exponem? Que els, que els hi sol·licitem, que les rogamos, perquè clar, a més... Els dies en castellà, clar. Todo, de todo rogar. En <clears throat> rogar, solicitar, pedir... És, són maneres d'omplir les instàncies en allà. Déu-n'hi-do, déu nhi déu, déu Bueno, Vala, tu tenies més peticions, no? Uh, sí, jo t'he apuntat dues cançons més. Sí, doncs a veure, uh, què, què, què tens primer? per aquí? Mira, Quina vols primer? Uh, primer vull una cançó perquè l'altre dia em va fer molt mal al cor saber que Extremodura se separa. I però, però, però. Els vaig, els vaig escriure, els vaig escriure, els vaig escriure, si voleu us puc llegir eh, <clears throat> el que els vaig escriure. Els vaig escriure que, que, sí, sí, que no podia ser, no podia tant, ser que, el, que se'n anessin sense un concert de, de despedida, no? I això ho vas fer quan, Bala? Això sí, ho vaig fer... Escriure? I per mail, vaig escriure... per carta postal, per WhatsApp... Això ho vaig escriure, crec que el dijous passat al vespre o el dimecres passat al vespre. Uh mhm. -huh. O en un tuit o... A la seva pàgina web? No, ho vaig escriure en, a, en el seu Instagram, els vale. vaig escriure. I... T'ha contestat? És que el més fort, és que ara ho expliquen. T'han contestat? És la gran intriga. No, no m'han respost. Ah, bueno, no t'han respost en paraules. Encara, han encara, fet encara. Han fet alguna cosa, han fet ah, alguna fet... Ah, vale, jo, jo els escriure... los milagros existen. Els vaig escriure abans de saber que el Xavi sortís de, de la presó sí. i els hi vaig dir Hola, Extremoduros, os escribiría en català que se me da mejor, pero como se hace en castellano voy a aprovecharlo. Me duele en el alma que os piréis así, sin un, sin un último concierto. Tengo pendiente de ver un concierto vuestro con mi pareja, aunque sea así de lejos, de muy lejos, y por las pantallas repetidoras esas. Yo ya he estado en, dos conciertos vuestros, pero él no. No os voy a pedir que hagáis ningún concierto de despedida, pues Xavi está en prisión condicional, sin cuenta atrás por ahora, a la espera de saber si se le van a caer los piños fuera o dentro. Así que sería absurdo pedir un concierto para que os pudiera ver. Por, pero por la tele a lo mejor, pero no creo que ni, la 1, ni la 2, ni Tele5, Antena 3 o la Sexta sacarán vuestro concierto de despedida como noticia. Creo que si dais un concierto de despedida, Xavi tiene que oírlo. Así que solo podría ser en los campos de alrededor de Madrid 5, a toda hostia, y mejor por la mañana, de 9 a 1, que son las únicas horas que puede salir de la celda. Es lo que tiene el módulo, el módulo de aislamiento. No hay flexibilidad horaria. Es el único inconveniente que le veo, que sea por la mañana. Por la mañana la gente trabaja y pedirse fiesta para ir a un concierto por la mañana pues no cuela. Así que mejor por la noche, mola más. Y seguro que los internos lo van a oír, a oír igual. Y en cualquier caso, creo que es el escenario ideal. Último concierto de Extremo Duro, Madrid 5, carretera M609, kilómetro 3,6, Soto del Real. Entrada gratuita. Igual sí seríais noticia entonces. Bueno, no voy a pediros un concierto de despedida, pero sí voy a soñarlo e imaginarlo un buen rato, lo guay que sería. ¿Por qué no? Soñar no duele, ¿verdad? Aún así, últimamente tengo que tener cuidado con mis sueños, que no se cumplen, joder. Buenas noches y buena suerte. Vale, yo voy a responder una cosa. Això vas fer-ho dimecres. Exacte, Això vaig fer dimecres? dimecres. Vale. Atenció. Dijous, dijous, ¿qué va dijous van pasar dues cosas bastante importantes, crec. Van anunciar la seva despedida. el, el concert de despedida. L'endemà vaig mirar l'Instagram i deien... Eh, no nos vamos a ir sin un concierto de despedida. I <laughs> vaig flipar, hi ha molts concerts de despedida. Bé, una altra notícia, amb quasi que sortia. Amb quasi que sorties, exacte, l'endemà divendres, divendres, divendres vam pagar la fiança i vaig sortir. I avui què hem fet, Bala? que acabem de fer fa una estona. I ara acabem... Abans de començar el programa. Entrades, ah, no? Molt bé, sí, sí, sí. Bravo! <laughs> Bravo! Bravo! tot va bé el 26 de, del 26 de juny. De juliol. De, de juny? juny estem, Ai, a, estem al concert d'Extremadura. I a quin lloc el fan? A Barcelona, a Bilbao, Càceres... Fòrum, sí. I a quin aneu, el de Barcelona? El de, el de Barcelona. El fòrum, sí, sí, sí, sí. Però també li havia dit que a la primera que entrada que hi hagués lliure, eh? No... Que si tenia que anar a Càceres, me'n vaig a Càceres. Ah, molt bé, ah, molt bé, molt bé. extremo duro, sana D'aquesta manera. en Tu padre, Manuel. Posa vez. A ver, ¿cuánto quieres Benny crisma, Manuel. Pero ¿cómo que Benny crisma, Manuel? Pero vamos a ver, vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿Qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? <laughs> ¿Para qué? Soy hijo puta. Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. noche de paz, eh? Jo només us vull dir, us vull dir que heu d'aprofitar la- el dia aquest del concert Sí? per, bueno, una cosa, jo com a director, ara estic actuant com a director, no ho he de fer, perquè a més ho podeu fer íntimament i tot, però jo com a director, i a més tot, ho podeu imaginar, seria molt maco que d'alguna manera estranya algun dels dos, dels dos a la vegada, l'unisono, amb alguna cançó, us demanéssiu matrimoni durant en el context del concert. I llavors ja podem planificar, podem planificar de cara Ramon, al, Ramon, Ramon, de cara al va, 2020. estar, Ramon, va estar. Ah, ja ha passat, això. Oh, oh, ja va ah! passar la sèpia. Primícia! se cuenten. A, a duo, que lo cuenten a duo. No, veuràs que més, va ser a tietes. I a la carta que van llegir, home, sí. No, no, no. estàvem morrejant. No, no, no, aviam. <laughs> Jo li vaig demanar matrimoni a la Bala, sincerament, a través d'un puto vidre. Ai, mira, sí, encara sí. torno Com hable ella de l'Almodóvar. I d'un telèfon, també. D'un telèfon, d'un vidre, de... Pff, és que és tot un merder, collons. I quan bueno, estar... però és un matrimoni forzado, aviam. És bueno, que si veure, no, no ens podríem abraçar, saps? No, a veure, escolta'm una cosa. Jo ja m'he casat, jo, no sempre, jo, mira, jo estic... Jo, a veure, escolta una cosa. Una cosa us vull dir, una cosa us vull dir. Jo ja de petit... Ei, us, ei una cosa, Ramon, us que... estem dient masses coses avui. No, no, no és veritat, que ho passem tot. Jo de petit pensava que jo sempre... Jo era molt romàntic, també, sempre ho he sigut però sabia, intuïa que no em casaria mai. Però jo és que m'agrada molt la festa. I què hi ha millor que una barra libre? A nosaltres també. Que una barra libre d'una festa. Per tant, m'agraden molt les bodes de los otros. <laughs> però sí que m'agrada molt a mi l'embol profund i el compromís profund a dos, sense cap tipus de paper. Però és que, clar, quan hi ha una excusa de la boda, hi ha molt més... O sigui, que si no hi ha la boda, ho fas... Per exemple, Tània Penny no es casaran mai, per tant, la boda no la tindrem, però és que són molt íntims els dos. Però, en canvi, les bodes són un, un que et refereixo, jo estic a favor, per matrimonis, dels matrimonis, per a tots. amics meus gais, perquè s'han casat, no per romanticisme, sinó perquè els nòvios sud-americans tinguessin paper a favor total de la boda i llavors aprofiteix amb els amics, festassa. festassa. Per tant, vosaltres aprofiteu i la festa que sigui, també. Serà una festa verda, segur. Bé, jo els hi dec una festa a, a tota la sèrie. Doncs que quina millor, quina millor. Eh? Bueno, Nana cruel. Nana cruel. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud esta Navidad mejor regalo es. Això és la migdiada. Plaques de carrer, cançó el dedicada amb tot l'amor a nosaltres, de nosaltres cap al Xavi la Bala. Va per ells. villancicos porque me pondré a llorar una sola cosa pido porque me pondré a llorar. Una sola cosa Sí? Doncs eh, ja ho he recordat, i va ser enmig del xou de les tietes, del brindis de Nadal de la Sèpia, sí? van fer una cançó eh, sobre els casaments que hi havien hagut els últims anys. En els últims anys. I em van anunciar un de molt proper, que era el del Xavi, el meu. Mm -hmm. Va ser així com va ser que es va confirmar, públic, no? Es va, es va confirmar i, i... Absolutament en societat. En, so I sí, en la nostra tribu. Cançó? Se sap qui la va fer, de, de totes les tietes que són, que són quatre, bueno, dos principals i els altres i els parelles, no ho sabem, és un misteri. I, és un misteri. Però tenim guardat un misteri que no sé si el trobo perquè últimament faig moltes fotos i se'm perden les coses. En principi tinc guardada la cançó dedicada a, les, a Maite i a Ter. En principi la tinc. Bueno, si no, si algú em sent, cap no. La deixem no, aquí. Sí, sí, sí, sí. Ah, Carme, Carme, tens el sceptre. Jo? Tu tens el sí, a la 1, a la 2, a veure quina, quina cançó guanya de les dues cançons que jo. Un, dos, un, dos, tres i... Caga, tio, ballana i de torró, si no vols cagar, garrotada va. Caga, tio! Caga, caga, caga! Uh! Espera, uh! m'ha caigut un regal a les mans, eh? És una cagarada molt grossa, Directament aquesta, eh? del cul. Uh! Uh! És una cagarada que a més a més és sonora. Espectacular! Embolicat amb papers i cordills, reciclatge, sí, diguem sí al reciclatge, reutilització de mobles. Vols penjar quadros a casa teva? Necessites paper de paret, necessites color a la teva vida. Truca a Ramon Ruat. Molts demans que ho faci bé, però tu has d'estar... He molta feina, eh? Aviam, aviam, per les estripa, estripa, estripa. Estripa com els nens. Estripa, a l'estripa podeu trobar uh, regals de Nadal a uh, molt bon preu. M'ha sortit una cosa molt grossa. Uh, oh, mamut! Bravo! Resistiré! Un moment, silenci, silenci. Silenci, silenci, sisplau. Hòstia, per favor. Torna-hi, torna-hi. <laughs> Uala! Li xafes la trompa i se sent això. <laughs> Que bo. Brutal, m'encanta, m'encanta! és un monument, el podem deixar aquí a l'estudi, no? Ah, és la nostra mascota! Jo no hi vull! La força del mamut. Nosaltres estàvem aquí abans que els mamuts. Els catalans eren mamuts i encara estarem aquí. Per molt que ens treguin els, els, els, amb el marfil de les nostres Mm, com es diu aquesta cosa? Dents. Doncs- Dents, faguin collarets, nosaltres les ah! estirem. Aquestes trebles no els mouran. Torna, torna, llonga, que la teina ens cremaran. Ens arrancaran les terres i la terra ens robaran. Torna, torna, llonga, que l'albina ens Nadal. La revolució continua, però l'amor també constant. Urdangarina la garjola! Molt bé. Exacte. Carme. Oh, que estan per tu, per favor. per favor. No, però per què? Home, quina meravella. És un en directe, oh, això? Oh, no, és pres... un nen. Carme, vols tenir un fill o filla meva? Un nen. Un pit. No, exacte, és que tens necessitat. És que tu vols que jo vull tenir un fill amb tu o amb oh. la Cristina, i o amb la Cristina o amb les dues. Oh. I per què no oh. fer varis trios oh. seguits oh, oh, i, i, amb les dues i a veure quina s'embarassa primer, quina s'embarassa després? No, no, el pit, el pit. Posa-te'l al pit com el tenies, sí. ah, exacte. El pit. Oh. Amamentem la criatura. La Via Làctea comença la nit de Nadal quan neix Jesucrist nostre Senyor Allà sota una penya n'és anat un Jesuset Noet, Noet. Allà sota una penya n'és anat un Jesuset Noet, Noet. Que és fill de mare verge, o oh, puta, o oh, no. Fred, Noet, Noet, i està mig mort de fred. Els pastorets amb veus i Ha de venir primer Satanàs, perdona, m'he equivocat. Molt bé, doncs, uh, i ara, després d'aquesta eufòria descontinguda... Sí Uh, el Xavi ens farà la seva última petició. Sí, ja era hora, eh? perquè em sembla que aquí anem de, de Pujon, o de, Pujon, de pujada. Perdoneu, és que això de parlar tant en castellà, al final Xavi, ja, no, ja no sé què estic parlant. De Leitens. Uh, eh, sí, bueno, és un clàssic, crec, no? Però... És un clàssic. Com la d'abans, una mica lenta, una mica tranquil·la, uh mhm. -huh. i per baixar i posar els peus a la terra, crip. Oh! Que sona, eh? Oh, no. D'aquesta... Manera. manera. Oh! We. Molt bé, molt bé, molt bé. Això era Creep. Ramon, tanca l'altaveu, sisplau. Perdoneu-me. És que ara, eh, sense solució de continuïtat, anem a un, dos, un, dos, tres i... Caga, tio, ballana i de turró. Si no vols cagar, garrotada va. Caga, tio! Oh, caga, caga. Oh! T'has passat, la, Ramon. La, la acaba de treure, plena, acaba de treure plena, 5 plena o 6 paquets amb llibres. De la de llibre, comprem a proximitat, quilòmetre zero. No, Compre no compreu a Amazon, digues no a Amazon, sí a Wallapop perquè és intercanvi entre gent, però no a Amazon, que és una macrocompanyia. Compreu al petit comès, Tània. N'hi ha un per la Tània! Oh, la llar del llibre. Oh, un pel Penyi! Un pel Penyi, també! Un pel Penyi! Mentre anem desembolicant, escoltem això, si plau. Jackson 5, la família al poder. Per l'androide, eh? android. Ah, so sincerely aquesta cançó tan divertida, en el fons, els que sapigueu on Claus ho haureu captat, però va de que els nens descobreixen que el Santa Claus li fa petons a la mama. És a el botanero d'Estats Units, el Santa Claus. Això és la cançó I ara, els nostres convidats especials i l'androide, el Preci no perquè no és, però té regal també que ha cagat per ell, ens dirà uh! que ha cagat el tema... I el cava surt de votació. Començant pel Xavi, que és el, el més nostrat i el que ha patit més el concepte de la incomunicació i s'ha acostumat a llegir aquests dies, ens dirà què li ha tocat. Bé, m'ha toc tocat un llibre que en allà estaria prohibit, per, per variar. Per què? Fort, per què? Per les tapes dures. En allà es considera que portar aquests llibres amb tapes dures a la cel·la o l'aïllament on estava allò es podria fer una arma. I és, i és veritat, eh? us, us puc dir que amb un os de pollastre eh, hi ha hagut algun mort. Hòstia. No, no, What? es podria fer, no, hi ha algun mort. Holy vale? Per tant, sí que realment entens a vegades entens a vegades que les tapes dures, etc etc, te les tinguin que prohibir inclús les per la teva mm, seguretat. No? Uh -huh. Bé, el llibre que m'han regalat es diu Los Asquerosos. <laughs> ai, autor, ai, ai, autor, autor. Autor Santiago Lorenzo. Reserva Books i llegeix la, la contraportada l'argument, la, on bueno, la bala. Pr primer, primer m'agradaria llegir sí o que em llegeixi ah, la bala, bala, sisplau, no, perquè no, no, he perdut, tu, he perdut una mica... No, no, no hi veu, no, no hi veig bé. No hi veu, no he perdut, la bala, he perdut bastant la vista per de tant llegint allà. I per eh, això, però eh, molt a llegir també. Però la dedicatòria ah, sí. la veus clarament? Mm, no. No, la va, fes-ho tu, fes-ho tu. D'acord, d'acord, Crec que tu també tens molt bona veu. Sí. Sí, sensual, i a més a més una sensualitat molt de, de com es diu això, de xiu-xiueig, de Bueno. petita nana, com de, de molt a prop de, de l'orella, saps? Elvira, hauries de sentir la veu del Xavi, aquí repenjarà el seu pit, és molt millor que per oh! micròfon. Oh, no diguis <laughs> coses, per favor! Però no neguem que l'Andreu, ja ho ha demostrat cantant, també té una veu i d'altres sí, coses que funcionen veu, funcionen bé. D'altres coses. Bueno, Digo jo. i la dedicatòria diu així a 24 de desembre de 2019. Pel Xavi Duc, perquè no perdi el plaer de la lectura, perquè ets un heroi nacional i sobretot perquè t'estimo un munt. L'equip humà de la migdiada. Que són l'androide, el Preci i jo. Moltes Ai, gràcies a, tots. Ja la contraportada, va, la que això pots necessitar. a veure, si llegeixo la contraportada. La contraportada. Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros austral, Vegetales de los alrededores. Una pequeña compra en el Lidl que le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita. Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una rendición del concepto austeridad. Una historia que nos hace plantearnos si los únicos sanos son los que saben que esta sociedad está enferma. Santiago Lorenzo ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica i hermosa. Moltes gràcies. Bravo. A tu, Segur que tu, llegiré. Xavi. Ets, el, ets un nostre exemple. Segur. També us haig de dir que dins d'una cel·la es troba a faltar moltes coses, però sobrevius amb molt poques coses. Ahí I aquest té un toc d'humor que també va bé per poder fer ah, fer l'assumpte, perquè si no... Què us ha tocat als altres? Què us ha tocat? Vinga. Vinga, Bala, que et toca a tu. Bala. A mi m'ha tocat el llibre de l'Stefan Hessel, Indigneu-vos i és un llibre molt guai, i quan l'he vist és el primer que he agafat aquí sobre, i dic, ah, aquest és molt guai! Estàs obligat també I el Ramon m'ha dit, però obre, obre, obre, obre, obre, obre, obre, ja veuràs per qui és. I... Mm, és per la bala. Sempre bona, sempre vella, sempre lliure, sempre ella. Agraeix... Ai, gràcies per ser com ets. Ramon, és que tens una lletra molt complicada. <laughs> molt eufòrica. Té una no lletra molt eufòrica. <laughs> molt bé. Carme, a mi m'ha regalat el Ramon la ingenua libertina de, de la Colette. Eh? ah. Que jo li dic que li servirà molt per aprendre el que és, és uh, ser lliure, ser dona a França als anys 20-30. Vull dir, bueno, ser dona... Ja m'anirà bé. Sempre s'ha de saber dir que sí, que no, però quan vulguis dir llibertina. Aviam, sempre. què ens explica? Va ser que a mi em costa Carme? molt dir que no. Uh, per la meva musa i diva... No, no jo no sóc diva, diva però bueno. Carme amb, amb què posa? Amb perenne... Amb, amb perenne amor... Veieu, costa d'entendre, eh? Amb sí, perenne amor i un sol radiant sota doncs- una Pamela. Jo dic, oh! la Pamela, ets tu, la Pamela ets tu i el sol, no sóc jo, és qui sigui, i el, el sol, sol també. Tu. No, el sol ets tu que ens, il·lum ens il·lumina. Jo lluito les solters i les solteres. Disfrutem de llibertinatge. Amor als companys, a les amics i als platònics i sexe lliure. Amor sempre. Elvira. Elvira, què t'ha tocat? Espera, que estic fent una foto. Doncs Andreu, bueno, què t'ha doncs tocat? Ja el, el d'Andreu és el mateix que el del Preci. A mi m'ha sortit un llibre que es diu L'any que ve no l'altre. Hereus del senyor Banyeta. De què va? Qui l'ha Pròleg de Jaume Aulet. Però explica de què va. A veure, darrere explicarà de què va Aviam, jo llegeixo perquè no sí, tinc ni idea no d'on surt això. No. Uh, aprofitant el centenari de la colla de Sabadell, m'agrada, durant el 2019 hem volgut editar un llibre nou amb l'objectiu d'homenatjar aquell grup que, segons Josep Carné, va posar de moda la nostra ciutat dins la cultura del país als anys 20. Sabadell. I hem, petit, hem partit de l'any que ve per posar-lo al dia amb el capítol de l'any que ve no l'altre. Per fer-lo hem demanat la col·laboració de persones que coneixen i estimen el peculiar tarannà de la colla formada per, entre altres, Pere Quart, Joan Armand Ullols... Ah, no. Bueno, en fi, els recomanem. Moltes gràcies. I el Dubre té el mateix premi més, aquest any celebrant els 30 anys. El centenari, no, sí, i recomanem un espectacle que més vaig dir, ara d'aquí no es troba tingui temps el penjaré, el gràcies al preci a perpetuïtat, perquè les coses són a perpetuïtat. Em va arribar el, el llibre el aquest precisament a la, a la cel·la, a sí, me'l van, com... me van enviar. El què? El, el, el, cent, el, el, no, el cent centenari de la colla. Ah, de la, de de colla. De no, és que a més llegir per, per a quart, que estem fent aquí, però el cas, que l'espectacle que van fer mm. el Ricard Fernández, l'Oriol Casas, la Cèlia, el Genot, el grup, el grup que bé ja està dissolt però que van tornar a actuar en aquest moment, els a Bartra i combinat per allà de la Batzuca i tal, va ser una, és un espectacle super fi, super ideal per entendre com que és passar una uh, preguerra, una sí. república, un, un moment d'utopia, passar sí. la guerra, passar l'exili, passar les presons, bueno, en fi. Interessantíssim, llegiu La colla de Sabadell i ara sonarà una cançó i... No, aquesta sona de fons, queda l'Alvira. Queda l'Alvira. Ah. Ramon me l'has enganxat, eh? Sí. sí. Es diu... Bueno, és de Sònia Com... Es diu Sona Polidor. És una, una, dibuix, una artista il·lustradora i que també és com, com si fos el roto del país, o sigui, aquests que fan com una, una vinyeta i fan algun comentari a sota. La dedicatòria m'encanta. Diu, uh, per l'Alvira amb molt d'amor a l'art i ball, ball, Ivall. Bravo. Eh, perquè vam ballar molt. Perquè vam ballar jo molt. Jo i l'Elvira vam ballar molt. molt. L'Andreu ja estava dormint i jo i molt. Molt. Però és que acabo de llegir el primer párrafo sí. i dic... Parágrafo. Parágrafo. Paràgraf. Paràgraf. es Paràgraf. Paràgraf. Que, és per mi. Diu, si se agreta el día tenga mano este libro. Explica todos los malestares absurdos que se le puedan presentar a lo largo de un día. Ya sabe que los días son muy largos y las ocurrencias inesperadas. Ojo, en sus manos tiene el remedio. En una, pasadita rápida, como a mí me agrada, a <laughs> escasos 5 centímetros de su nariz es posible encontrar trucos para evitar soñar con deseos incumplidos, un marcapasos contra la tristeza o la fórmula del flechazo a primera vista. Si se agreta el día, abra rápidamente este cuadernillo con todas las estampillas a las que encomendarse para sentir que nada está fuera de control. Me encanta, Ramón, me encanta. Gràcies, gràcies. Un gran tio, eh? Un gran sí, tio. Tenim un tio que, molt generós. I que sapiguem que el, el Penny i la Tària també tenen el seu i el Preci també. I sí. que encara queda per resoldre, i en el fons m'agrada perquè la deixaré per resoldre i no faré fins Reis, o sigui queden encara tres programes, qui ha escrit els poemes que avui he llegit i els dies de la Maria Mercè Marçal. Aquesta incògnita està obert. Recordeu que s'ha d'omplir aquella sol·licitud sí, de, la, de, de, de Madrid 5. Avui farem, avui no que no tenim fotocopiadora, però ho farem i portarem, us ho farem arribar. A young American involved with both women and men, bowing rights of these mothers with unusual candor and yet with such dignity and intensity, set in the contemporary Paris of American expatriates, aquesta seria jo, per exemple, <laughs> liaisons and violence. A young man, és un home, finds himself caught between desire and conventional morality. James Baldwin's brilliant narrative delves into the mystery of loving with a sharp, proving imagination, and he creates a moving, highly controversial story of death and passion that reveals the unspoken complexities of the heart. David, un joven norteamericano emigrado a París, vive una experiencia homosexual, de acuerdo con sus tendencias, y le vive allí donde el cielo extranjero protege su identidad, donde su falta no trasciende los límites de un cuarto, el cuarto de Giovanni, un barman italiano que se enamora profundamente de él y es capaz de amarle sin poner trabas a su libertad. Sin embargo, la conciencia moral del protagonista no le permitirá vivir esta relación, sino como un paréntesis al final del cual le espera la caída. James Baldwin, nacido en el barrio de Harlem de Nueva York, se ha convertido en uno de los artífices del renacimiento de la literatura negra norteamericana a partir de los años 50. Novelista y autor de importantes ensayos, ha contribuido decisivamente a moldear la llamada conciencia de la negritud. Y aquí tienen un ejemplo de ello. and the countryside is still tonight. This countryside reflected through my image in the pane. This house is just outside a small summer resort, which is still empty. The season has not yet begun. It is small. Hi- it is on a small hill. One can look down on the lights of the town and hear the thud of the sea. My girl, Hella, and I rented it in Paris from photographs some months ago. Now she has been gone a week. She's on the high seas now on her way back to America. Puedo imaginarla muy elegante, tensa, chispeante, rodeada por la luz que inunda el salón del transatlántico, bebiendo demasiado rápido, riendo y mirando a los hombres. Así la conocí, en un bar de Saint-Germain-des-Prés Bebía, miraba y por eso me gustó. Pensé que sería agradable divertirse con ella. Así empezó la cosa. Y eso fue todo lo que significó para mí entonces. Ahora no estoy seguro de que realmente haya significado nunca algo más. Y tampoco creo que haya significado más para ella. O no significaba más hasta que hizo el viaje a España. Y al encontrarse allí sola, empezó a preguntarse si una vida dedicada a beber y a mirar a los hombres era todo lo que deseaba. Pero entonces ya era demasiado tarde yo estaba viviendo con Giovanni le había pedido a ella que se casara conmigo antes de su partida a España. Ella rió, yo me reí, y eso, de alguna manera, hizo que la cosa se volviera seria para mí e insistí. Entonces ella dijo que tenía que irse lejos para pensar. La última noche que pasó aquí, la última vez que la vi, mientras hacía sus maletas, le dije que la había amado y logré convencerme a mí mismo de ello. Ahora me pregunto si era verdad. Al decirlo recordé sin duda nuestras noches en la cama, recordé la peculiar inocencia y confianza que ya no volverían y que habían dado tanto deleite a esas noches, separándolas del pasado, del presente o de cualquier cosa que pudiera venir, aislándolas de mi vida, ya que solo habían exigido de mí una responsabilidad mecánica. Y aquellas noches habían transcurrido bajo un cielo extranjero, sin que nadie estuviera en acecho, sin que hubiera ninguna culpa involucrada en ellas. Este fue nuestro error, porque nada se vuelve más intolerable cuando lo tenemos que la libertad. Creo que por eso le pedí a Ela que se casara conmigo, para tener un puerto donde anclar. Quizá fue por esto que en España ella decidió casarse conmigo, pero desgraciadamente la gente no puede inventar sus puertos de amarre, sus amores y sus amigos, del mismo modo que nadie puede inventar a sus padres. La vida nos da esto y también nos lo quita, y la gran dificultad consiste en decir sí a la vida. Si fa fred o bonança, quan t'oblides d'allò que et fa mal. Però no es... Eh, quan et queda un trosset d'esperança, és Nadal és Nadal. Ah, quan no saps on per què és d'alegria aquell flor que ha tingut gust de sal i has trobat una vora de sobrir. retrobat quan són dolces ni que tinguin durícies les mans nadant quan la pols que t'espolses veus que és part del camí mica, però pot riure i et fa goig fins allà que no et val. I has trobat que tens l'ànima lliure sentit, la gran Núria Feliu, que tot a la grossa hi juguem perquè ens recorda a la Núria Feliu la grossa i jo no sé si ho és però sempre l'he viscut com, igual que la Marina Rossell sempre les he viscut com uns grans exemples d'artistes i lesbianes que potser no són cap de les dues però això m'agrada molt el que us vull dir és la placa de carrer d'aquesta setmana és un carrer que no existeix d'un edifici que fa cantonada o no que, no que és on hi ha el quarto del Giovanni, que puc ser jo o pot ser un altre. Per tant, imagineu-vos el carrer que vulgueu, on passen coses dintre de les cases o no. El cas és un autor a reivindicar, eh, el, el James Baldwin, negre i homosexual, amant de Jaime Hill de Viedma, els anys, els anys mozos de los 50, sí. i el que hem llegit exactament la Carme i jo és la contraportada amb l'edició anglesa, la contraportada de l'edició espanyola dels anys 80, i, el, i el, tant la Colette, que ja l'ha tocat el, tio, el tio que li ha cagat, com el Giovanni Surrum, edició anglesa, els vam trobar en aquest rodatge que ningú, aquest rodatge en directe, que és una experiència que pocs cops ha passat, jo crec, via WhatsApp, on s'ha vist un guió que incorpora coses reals i coses imaginàries que jo anava pensant mentre la Carme dormia, que estava cansadíssima d'un rodatge extenuant que ja explicarà la setmana que ve, sobre els nens robats durant el franquisme. Uh, bueno, el cas, que, que els que, llege, els que aconseguiu, la cosa és, amb aquest lapsus de temps d'aquesta setmana, els que rebobineu fins a la foto on la Carme fa de Dalí i jo faig de Tintín a la Carnaval de, de Colònia el 2004, quan comenceu allà heu de seguir fins al final. Els que llegiu això i aconseguiu una sinopsis d'un paràgraf d'entre 3 i 5 pàgines o explicar de què va la història, teniu, per suposat, premi. Això és l'únic que volia dir. I per tancar, a la família que he dedicat, que també no és postissa, sinó que és real, però també és la família dels amics i família que tinc allà a Los Mares, que és Argentina, sí. una cançó clàssica argentina, un clàssic argentí de l'època hippie reivindicativa, que vam fer jo i el, i el meu estimat amic Ezequiel, quan el desgraciat del Gallardón volia erradicar el que és el tema de l'avort a Espanya. Us en recordem, uh -huh. això va ser fa 4 o 5 anys o 6, i jo em vaig indignar absolutament, i vaig cantar a duo amb ell acompanyant-me a la... But, no, no, per favor, no, no, El, el, Ramon, el Ramon se'ns ha anat. La, no, Home, Jordi, o sigui, et faltava aquesta cançó, sisplau. em exemple, si aquest Nadal us va malament el solstici no lligueu, o lligueu, però de com us deixen durant l'any, no us preocupeu, l'any que ve torna a ser Nadal. I així en Sant Jordi, i així amb la castanyada, sigueu solters però folleu, però vull dir, salut sexual sí i amor, jo aquí no sí. Jo no follo ni digo. Per això, la Carme està soltera però a mi em té Carme, que de pare.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 elegantment, amb notes, amb whatsapps insinuants, però no descarats. Amb whatsapps si no tenen el telèfon. Tranquil·la, que la ràdio no tenen la cara. tots a l'horitzó. Never, now I know what's good for you What you don't do ara, ara, ara Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away. This year, for me from tears, I give it to someone special. Special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave. special. Parín, que ja he donat tots a sopar, jo també. Al final no amb Soledat, sinó amb la Màlaga, que em convida amb els seus pares, que són molt amics també, on eh, també els explicaré que li dono l'oportunitat de la seva filla de ser mare mi, a veure què diuen ells, si m'apoyen o no. Calma, ui, aquesta ah, perill, perill. Difícil. I després sortim de marxa i la Màlaga, jo, si us voleu trobar en directe, fem festa l'animalada i inauguració de casa meva! Uh! Uh! Ara que la casa encara no està dividida, si plau, sense desmadre, però hi haurà festeta. Sense desmadre, diu. Això el Penya i la Tània ho saben? No, però no ho estan escoltant ara en directe, no poden, m'entens? Ho podien... Mira, ho hauran diferit. Saber-ho ho podrien saber. Ja t'hi he dedicat... Si tota no escolten la migdiada és el seu problema. Exacte, jo ja he dedicat a tota la família que em quedava. Ja està, ja esteu tots ja està. Oh. But the very next day you give it away. I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my you gave. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs això ha estat la migdiada especial, tio. Uau, uau, uau. Volem que sigui cada setmana així. Yeah. Yeah. Uh, jo no bueno, vull marxar, va. eh? No, però no, tu tornaràs a acabar un programa, el de, el, el de Reis o el de Catans, si no si estàs ah, fora. Ah, bueno, t'he que dir que entre l'Andreu, el, el Pressi i jo en, en, ja de cop eh, hi ha diverses amigues que volen visitar amb Airbnb i a casa nostra i tal per estalviar-s'ho, ens volen visitar d'aquí al febrer i cada setmana d'aquí a mitjans de febrer tindrem una convidada especial que ens parlarà de les perspectives de com es veu el conflicte català i d'altres coses de les seves vides, tant a l'Argentina com a, a, a Japó, a diferents com parts, a del, parts món. del món, França, Itàlia, All over the world. All over the world. Next weeks. Bueno, doncs, eh, estimats amics, això ha sigut increïble. He estat surfejant les zones, eh, moltes gràcies per venir. Teniu alguna cosa a dir? Vinga, Carme. Jo suggeriria que en Xavi escrivís algun llibre sobre el que li ha passat. <laughs> Crec que no ho faré. Jo, ja queden anys, queden anys. Va, queden anys, queden crec, anys. crec que queda molt temps encara per acabar això, que acaba de començar només fa 3 mesos yeah. i serà llarg. Hem d'entendre que només estic imputat, eh, ens falta yeah. arribar fins al final yeah. Mm. i fins que no siguem absolts això no s'acabarà. Yeah. Mira, uh, una vegada una amiga, superamiga, molt bona amiga, que és l'amiga del meu cor, que es diu Elvira, em va dir que hi havia tres respostes a la vida i que així tots seríem superfeliços i tot aniríem millor. Les tenim pintades al mirall del... De l'armari, sí. De l'habitació dels nens. I aquestes tres respostes és sí? un sí, un encara no, o un potser. O un, o un... O un potser. potser. O un potser. O un potser. És a dir, sí, encara no. no. Potser. potser. No, no era potser, em sembla que era... Mira, saps què? Hi ha una cosa millor. Mm. Era aquesta. Era aquesta, és veritat. Llavors, Hi ha Xavi... alguna millor que t'espera. Hi ha alguna millor que t'espera. Per tant, eh, com et una suggereixo, boda, com una boda, que, per exemple. Mm, recapacitis amb el suggeriment que t'ha fet la Carme i que potser no diguis que no, simplement digues un encara no. Encara no, un encara no, i a vegades volcar treure va molt bé perquè ja fas l'exercici de, de, de treure i tu treus. Ja vindrà el o sigui, moment. queda, jo, treure... jo crec que hem d'estar de, de, peus a terra. Que no i, diem que no, és que no estem dient que no estiguis de peus a terra. I el potser i el no o el sí és un... un no ho sé, no ho sé. No ho sé, clar, és encara clar. no. I em encara sap greu no. dir-ho i ara però mateix és, és un però, no ho sé. Però, no, però no greu. negues, no negues. No, no, no nego, jo sé que a més som... som som innocents, eh, ens han fotut aquí en un parcal de cuidado, però uh, estem ara allà. I... No és el moment. Però no, però jo exacte, a més jo crec que el llibre és el moment. Jo crec que el moment sí que és ara que és Nadal, que per uns moments, ni que sigui per aquests moments de Nadal, aquests 10 dies que queden després, ja després de Reis pots tornar un altre cop a, a tota la lluita, a tot el problema que tens, és que mantinguis l'esperança amb el més enllà de després d'això que serà positiu que hi ha el casament. O sigui, has de pensar amb 5 anys vista, 3, 2... O sigui, això ho viuràs, però ara nada, concentra't en gaudir de la felicitat que tornaràs a tenir quan tal, i també amb la lluita, però vull dir... Fa molt temps que gaudeixo de cada segon que vic. Gràcies. Ben fet. Bonic. Des que vas conèixer el ball, abans també, perquè ha sigut un vividor tota a la vida. torneu a dir amb aquesta veu. Exacte. Digue, Fa digue. temps que gaudeixo de cada segon que vic. Això és el que hem de fer. Exacte. Voleu dir alguna cosa vosaltres, nenes? Jo, jo haig de dir una cosa. Digueu. És que el moment que he viscut aquí em fa molt, molt, molt feliç. Molt. D'estar aquí amb vosaltres, de gaudir això i que em quedaria. Oi. Sempre pots, pots tornar sempre que vulguis, eh? Pensa que la Drew ara ens fa falta a, eh, setmanalment. Com Pots tornar sempre que vulguis. I podeu tornar junts, no, separat no. Junts torneu us que deu, però vull dir, no. Jo, que torneu, jo sincerament t'ho dic, jo per tu m'agradaria que tornessis pel fet de la gent que tens aquí, com la Val, els Alcèpia, els, les costums catalanes i no la fredor aquesta que a vegades hi ha potser a, a països més nòrdics. Però l'Andreu, que en el fons ha nascut, nascut per ser aventurer, però li falta el turbo que ell no té, perquè ell és un tio reflexiu en el fons, però molt motivat, però formigueta, m'entens? Necessita aquest turbo que tu li dones i ella a Canadà pot no només triomfar amb tu, sinó amb Canadà, Quebec i el que faci falta. Colonitzarem el Canadà. President. President I fer sapietes, fer sapietes, Exacte, sapietes. De jo, vegades... tu, nena, no demanis als altres, quan tu tens l'oportunitat uh! i la negues, m'entens? De vegades les coses que tenim més lluny a la vida són les que estan més a prop. Més a prop, yeah. tan oh. lejos, tan cerca. Ah, Wim Wenders, gran pel·lícula. Feliz Navidad. Vida. Obre, obre el... Vinga, va, que cantarem. Obre el... I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. despedim amb aquest, aquest gran clàssic argentí dels anys 70-80 de Cero Girant, grup on entre altres hi havia Pedro ah, Guerra oh, i Charlie García, que cantem jo i Ezequiel en homenatge als aborts i a les dones lliures. Hold on, one second, don't go anywhere. Y un 2013 que esperemos que consigamos otra vez todas y todos juntos lo que nos están quitando los gobiernos, por ejemplo, como el aborto en España. Estamos contigo, chicas. Vosotras parís, vosotras decidís y nosotros os apoyamos. migdiada us desitja el millor 2020. De amor se fueron desvaneciendo Olvídate a pasamanos, porque antes de llegar se quedaron mil ancianos, pero se fueron igual. que encontraré una mañana. Y si te puesto teléfono, también tu numeración. Si sientes mucho, te que me tres, cuatro los que hagan falta. Todos somos familia.